La nocto malaperas. Ec de miliunoi de jaroi influis la naturae lung cicloi, la vivon de prescau ciui vivae estagioi sur nia planedon. Antau duia centoi, ancau homoi devis conformigi a la mal lumo de la nocto, sed ec de la evoluo de arte farita lumo, la tuta vivo changigis, Ne nur por homoi, sed ancao por multae bestoi, birdoi, cae herboi. Satellitae bildoi montras che, a parte en Usono cae Europo, ciu urbo brillas pro la lumo de stratae lanternoi, grandae construajoi, affiche tabuloi, benzine stazioi, cae tiel plus. La centro est discutime la plei hela parto de la urbo, cae tie la lumo estas minimume mil foe pli forta ol la natura nocto. Oni taxas che du trionoi de la ne neniam spertas veran malhelezon, cae neniam vidas la mult nombrain steloin de la nocta cielo pli cae pli da vidindajoi cae fasadoi estes lumigitai cion nocton. En Vieno, exemple, tia lumigado disradias tiom da energio cia la lumoi de sestec mil logeoi. Cie cie oni concuras pri nia atento, aperas lum reclamoi cae lum getiloi multae spectacloi, exemple matchoi de futballo, iui antae ocasis post matene, nun tempe comensigas vespere, cae contribuas alla malpurigo de la nocta cielo. Super abundo cae intensego de lumo, cion nocton, creas novain ecologiaen problemoin, cae damagion a sano de homoi cae bestoi. Ancae niae hemoi cae laboreoi, amas comuniciloi cae electronicae machinoi estes encaltitae dum la tuta nocto. Tiel la cicloi de tago cae nocto mal aperas. Cutime melatonino estus el shutata dum la nocto en la homan corpon. Tiu hormono mal altigas la corpan temperaturon, cae ebligas multain ripar processoin en la celloi. Gi nur funccias en mal lumo. Medicinistoi attentigas che pro manco de mal lumo multae homoi suferas ie dormo perturboi, absentas sin la tutan tagon, tro dormemae cae strecitae. Crome, cainas che divers spezae canceroi li igas pro tiu manco. Pro tio oni devas agnosti che la natura malumo de la nocto nepras por nia sano, cia corpo cae menso besonas gin por reunigi. Sed cie trovigas la mal helezzo cion homoi besonas? En niai modernae urboi, certe ne. En mia urbo, exemple, La nocto cielo estes circa mil quincent oble di hela olci estis antau du cent jaroi, cae la lum mal purigado crescas cion jaron je ses procentoi. Lasta tempe en Vieno, ciel en multae oboi, la respondet suloi fin fine ec comprenas che tiu transformigio de la natura vivo causas grandegain problemoin cae costoin. Ili comensas serci solvoin. Compreneble trovigas utila lumo, cium ni nepre besonas, sed ancau tro da superflua lumo, quiu estes nor blindiga. En Europo laboras ecte 1988 la International Dark Sky Association, Internationale Assozio por Malhela Cielo, por crei novan consion pri Malhelezo. Nun tempe ci havas miloin da membroi en septec landoi, Inter aliae proiectoi, la associo subtenas Dark Sky Parks, mal hel cielain parcoin, en la tuta mondo, cie visitantoi povas tui la belezon de la nocta cielo. En Usono oni solenas tiun jaron Dark Sky Week, mal hel cielan semainon, dum kiu la temo de lum mal purigado estes presentata. Cae ecde 2007 en Australio dum Earth Hour mond horo. La lumoi de ciui vindindajoi cae gravae construajoi en miloi de urboi estes el shaltitae. Tamen, estes mal facile tasco convinci homoin pri la gravezzo de la problemoi. Ciel eminanta austra lum esploristo scribas, se vi trincas litron da aquo, tio estes bona. Sed se vi clopodas trinci mil litroin, vi havos problemoin, ciune? Cae ce lumo estes simile.